هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Je, imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanaoheshimiwa إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون walipoingia kwake wakasema salama na yeye akasema salama nyinyi ni watu nisiokujueni faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samim akenda kwa hali yake na akaja na ndama aliyenona faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun akawakaribisha akasema mbona hamli fa minhum khifah قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم akahisi kuogopa katika nafsi yake wakasema usiwe na hofu nao wakambashiria kupata kijana mwenye elimu fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim Ndipo mkewe akawaelekea na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu na kusema mimi ni kikongwe na tasa. Qalu kadhaliki qala rabbuk innahu huwa alhakimul alim. Wakasema ndivyo vivyo hivyo alivyosema Mola wako mlezi. Hakika yeye ni mwenye hikma na mwenye kujua. Qala fama khatabukum ayyuhal almursalun, akasema basi ujumbe wenu ni nini enyi mliotumwa? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, wakasema hakika sisi tumetumwa kwa watu wakosefu. Linursila alayhim hijaratan tin tuwatupie mawe ya udongo musawamatan inda rabbika lilmusrifin yaliyotiwa alama kutoka kwa Mola wako mlezi kwa ajili ya wanaopindukia mipaka fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin kwa hivyo tutawatoa katika hao wale walioamini. Fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin. Lakini hatukupata humo ila nyumba moja tu yenye Waislamu. Wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna aladhab al'alim na tukaacha humo ishara kwa ajili ya wanaoiogopa adhabu chungu. Wa fi Musa idh arsalnahu ila Fir'aun bi sultanin mubin, na katika habari za Musa tulipomtuma kwa Firauni na hoja wazi. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun au majnun lakini alipuuza kwa sababu ya nguvu zake na akasema huyu ni mchawi au mwenda wazimu فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم basi tukamkamata yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini na yeye ndiye wa kulaumiwa وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم na katika habari za Adi tulipowapelekea upepo wa kukata uzazi ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم au kuacha chochote ulichokifikia ila ulikifanya kama kilionyambuka وفي ثمود إذ قيل لهم tamattau hatta hin Na katika habari za Thamudi walipoambiwa jifurahisheni kwa muda mdogo tu Fa'atu an amri rabbihim fa fa'akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun Wakaasi amri ya Mola wao mlezi basi uliwanyakuwa moto wa radi nao wanaona famastata'u min qiyamin wama kanu mun منتصرين basi hawakuweza kusimama wala hawakuwa wenye kujitetea وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين na kaumu ya Nuhu hapo mbele hakika hao walikuwa watu wapotovu الله أكبر الله أكبر la ilaha Unakijua kisa cha malaika wageni wa heshima wa Ibrahim pale walipoingia kwake na wakamtolea salamu na yeye akawajibu kwa salamu na kuambia kuwa ni watu wasiowajua. Akenda kwa mkewe naye ana hofu, akaja na ndama aliyenona Akawakaribisha nao hawakula. Akasema kwa kutowajua hakika yao mbona hamli. Akahisi katika nafsi yake hofu kuwaogopa. Wakasema usiogope na wakampa bishara kuwa atapata mwana mwenye elimu nzuri. Akatokea mkewe akipiga kelele alipoisikia ile bishara, akijipiga uso wake kwa mkono wake kwa kuona muhali hayo na kustajabu. Na akasema mimi ni kizee na tasa itakuwaje nizae? Wakasema hivyo ndivyo alivyokwisha hukumu Mola wako mlezi. Hakika yeye ni mwenye hikma katika kila anayohukumu, ni mwenye ujuzi ambaye hapana nalofichikana kwake lolote. Ibrahimu akasema, mnakazi kazi gani tena baada ya habari hii nzuri yenye wajumbe? Wakasema kwa hakika sisi tumetumwa kwa kaumu iliyopita kiasi katika uasi. Tuwatupie mawe ya udongo ambayo hapana ya jua yalivyo ila Mwenyezi Mungu. Mawe hayo ni mahsusi na maalum kwa Mola wako mlezi kwa ajili ya wanaopindukia mipaka katika mambo machafu. Basi tukahukumu tuwatoe kwenye mji huo walioamini. Lakini hatukukuta ila nyumba moja tu ndiyo ya waislamu. Na katika mji huu tumeacha alama ya maangamizo ya watu wake ili wapate kuzingatia wanayohofu adhabu chungu. Na katika kisa cha Musa yapo mawaidha. Tulipomtuma kwa Firauni na tukatilia nguvu kwa kumpa ushahidi ulio wazi. Firauni akapuuza kumwamini Musa kwa kutegemea ati nguvu zake. Akasema, huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Tukamchukua yeye na hao wanajitapia kwao, tukatumbukiza baharini, naye ni mwenye kuyatenda hayo ya ukafiri na inda anayelaumiwa kwayo. Na katika kisa cha Adi yamo mawaidha pia, tulipowapelekea upepo usiokuwa na heri yoyote. Upepo huo haupiti kwa kitu chochote ila hukiacha kama fupa lililonyambuka. Na katika kisa cha Thamudi po ishara walipoambiwa stareheni katika majumba yenu kwa muda maalum wakajivuna na wakatakabari wasifuate amri ya Mola wao mlezi basi radi kawaangamiza nao wanaiona kwa macho yao inavyotokea basi hawakuweza kuinuka wala hawakuweza kujipigania kujikinga na adhabu na kaumu ya Nuhu tulihiliki kabla ya hawa Hakika hao walikuwa watu waliotoka nje ya utiifu wa Mwenyezi Mungu.